Us saludem avui des d'aquest programa especial de Tot un Poble, en què us oferirem en directe la segona mostra artística organitzada per la Fundació Trini Jove des de la Casa de les Aigües al barri de la Trinitat Vella. La mostra, que arriba a la seva segona edició, és previst que duri fins a les dues del migdia i és organitzada pel Centre d'Art Social Comunitari coordinat per Rebeca Gale, que ahir vam tenir en directe en aquest programa. Tal i com ella mateixa ens va informar, en aquesta segona mostra s'oferiran els tallers artístics que realitzen els talleristes de l'Associació Cultural Siroco. Aquesta segona mostra estarà enfocada des de quatre eixos principals, com són les arts plàstiques, els audiovisuals, la batucada i la risoteràpia. Per tant, prepareu-vos per passar-ho bé perquè hem de dir que aquesta segona mostra artística organitzada per la Fundació Trini Jove ve Subal. Afegir que aquest projecte és finançat pel Ministeri de Sanitat i Política Social a càrrec del programa de l'IRPF i en el que col·labora l'Ajuntament de Barcelona. També, i tal i com hem dit, aquesta segona mostra es realitza a la Casa de les Aigües situada al carrer Torrent de la Parera, un edifici modernista i un marc incomparable per realitzar aquest tipus de manifestacions, on és l'art en totes les seves vessants el, el protagonista. Aquells que us trobeu a la segona mostra, una salutació, i aquells que no heu pogut assistir, continueu connectats a la nostra sintonia perquè a partir d'ara no sabem el que pot passar, però de ben segur que serà força interessant. D'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs tal com hem dit, eh, ahir vam tenir en directe en aquest programa Rebeca Gale, que és la organitzadora d'aquest acte que, re, que realitza avui, aquesta segona mostra artística de la Trinitat Vella, i també és la màxima responsable del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove. Ahir vam parlar amb ella, és Rebeca Gale, l'escoltem. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs amb Jordi Garcia i ara mateix amb Rebeca Gale, que és directora del Centre d'Art Social de Trini Jove. Hola, bon dia. Molt bon dia. I eh, el que ens agradaria saber és eh, doncs, què és el que ens teniu preparat per demà, no? Doncs, com alguns ja sabeu, eh, des del gener estem fent un projecte finançat pel Ministeri de Sanitat i mhm. Política Social a, a la Casa de les Aigües. Uh mhm. -huh. Tenim molta sort de poder gaudir d'aquest edifici cada dia. Uh mhm. -huh. I els, els nostres participants des del gener porten pues, treballant fent uns tallers artístics uh mhm. -huh. i la mostra de demà, de fet, és eh, una mostra dels tallers que han anat fent des del setembre, de setembre fins ara. I ui, bueno, tenim unes obres de diferents tècniques d'arts plàstiques, algunes ens, inspirades en el en Miquel Barceló, per exemple. Uh -huh. eh, tenim alguna mostra de fotografies fetes amb càmeres fetes per ells, càmeres uh -huh. oscures. Uh -huh Eh, tenim algo, alguna cosa de música, del taller de batucada, i eh, ells han estat treballant la risoteràpia, uh -huh. i llavors eh, d'alguna manera mostraran una mica què és la risoteràpia i, i espero que faran riure una mica al públic. Bé, doncs sí, perquè ah, amb la crisi que portem a sobre, si no ens fan riure ho tenim una mica d'aquí. Sí, sí, <laughs> sí. sí. doncs per això ho fem. Molt bé. Llavors, en primer lloc, es veurà algun vídeo com l'altra vegada o no? Doncs serà una mica diferent a, a l'última mostra que es va fer uh -huh. al juliol, perquè mm, a, de gener a juliol uh -huh. els participants van fer mm, tallers de teatre, no? Uh -huh. I aquesta vegada pues, no, teatre no és una de les activitats que fan. Llavors serà una mica més com una exposició, uh -huh. però sí que passaran coses. I Saps? això és tot el que vull dir. O sigui, que no, no podem avançar més, més del no, que ja hem dit. No. no? <laughs> Seran moltes sorpreses i, i bueno, us recomano moltíssim perquè uh -huh. les obres són de bueno, de un valor artístic molt, molt gran i són molt uh -huh. especials i, i és, és l'única possibilitat per veure aquestes obres i també gaudir de l'edifici, no? del marc uh -huh. del projecte de l'edifici de la Casa de les Aigües. Doncs sí, perquè l'altre dia vam estar allà mateix a la Casa de la, de les aigües i la veritat és que aquell edifici és molt... És preciós. Sí, sí. sí. sí. Sí, sí. Llavors, eh, el que em deies, no? que pertalla, perta, um, mm, vindran de l'associació sociocultural Siroco. Uh mhm. -huh. I el... aquesta associació que és? La subvenció? L'associació... A l'associació Siroco és una associació que eh, ells eh, d'aquí venen tots els talleristes que, que han estat mm, desenvolupant els tallers, no? Uh -huh. Són persones pues, eh, molt, molt artístiques, no? Amb, amb unes experiències, una, uns coneixements uh -huh. de mm. diferents àmbits artístics i han estat, doncs, con el, amb els nostres participants treballant cada dia per, uh mm. -huh. per ensenyar una mica tècnica tècniques i, i aportar inspiració i ajudar els participants a desenvolupar la seva mm. pròpia creativitat. Molt bé. Doncs si en vols dir alguna cosa més al respecte... No, simplement que esteu convidats uh -huh. i, mhm. i espero que ens veurem demà a les 12 a la Casa de les Aigües serà de 12 a 2. De 12 a 2. Molt bé. Sí, sí. Doncs nosaltres estarem allà per poder retransmetre a, a, a la gent doncs, el, el que s'hi faci Perfecte. i esperem doncs, això que la gent hi col·labori i que assisteixi a aquesta segona mostra artística que hem de dir, si volen, doncs encara tenen temps d'apuntar-se, no? Sí, i tant, i tant. I llavors ens ho poden fer a través del mail que és centroartesocial arroba trinijoa.org. Exactament. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, gràcies Rebeca. Demà ens veurem en aquesta segona mostra. Molt bé. I des d'aquí, doncs, des d'aquests micròfons, doncs, a, a, anirem explicant el que es produeixi. Molt bé, fins demà. Molt bé, doncs ens veiem demà.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 I hem de dir, tal i com ella mateixa ens va informar, que en aquesta segona mostra s'oferiran els tallers artístics que realitzen els talleristes de l'Associació Cultural Siroco. Doncs aquesta segona mostra està enfocada, tal i com hem dit al principi, de quatre eixos principals, com són les arts plàstiques, els audiovisuals, la batucada i la risoteràpia. Per tant, Prepareu-vos per passar-vos-ho bé. Ara intentarem de realitzar la primera connexió amb els nostres enviats en aquesta mostra, amb la nostra enviada, la Mireia Gutiérrez, amb qui eh, intentarem connectar d'aquí uns moments. El que podem fer mentrestant és escoltar una mica de música i ja en, intentarem doncs, restablir i, o, o connectar per primera vegada amb aquesta mostra.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 Doncs tenim precisament a l'altra banda del fil telefònic a organitzadora d'aquesta segona mostra artística que es realitza la Trinitat Vella. Molt bon dia. Molt bon dia. Hola, Rebeca, com estàs? Hola, molt bé, molt bé. Aquí estem quasi a punt de començar. Com estan els nervis a aquesta hora? Bueno, estan bastant tranquils perquè tenim tot preparat, estan molt bé, han estat preparant-se tot el matí i, uh mhm. -huh. i estan ja amb ganes de començar. I quants membres de l'associació hi han per aquí? Són, de, mol són molta gent? De, del públic? Sí. Doncs tenim un, unes 25 persones, 30 persones, alguna cosa així. I, el, i, el, I la gent que farà els tallers? Quanta gent sí, estan tots aquí. Bueno, els participants són, són 20, doncs pues, eh, això, estem ja estem. Eh, Jordi, t'he de deixar, eh? Molt bé. Eh, ara comencem. Vinga, doncs ara escoltem. <laughs> Gràcies. Gràcies, gràcies. Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic la Mireia Gutiérrez. Molt bon dia. Bon dia. Doncs eh, suposo que ens aniràs explicant el que es vagi desenvolupant a partir d'ara, perquè la Rebeca Gale ens comentava ara mateix doncs, que ja estan a punt de començar. Sí, aniran explicant cada tallerista, anirem passant el que expliquin, cada uh mhm. -huh. tallerista explicarà com ha fet la seva obra i així. Molt bé. Bueno, anirem passant cadascun que el que digui, que es veu que estaran molt liats com per fer del tot entrevistes. Bueno, mentre ens puguis explicar el que van fent, doncs ja, ja, ja estem satisfets nosaltres. I amb això no cap problema. Molt bé. Perquè tu has pogut parlar amb, el, amb algú d'aquests talleristes? Doncs encara no. Uh mhm. -huh. Però so, suposo que deuen estar molt, molt liats, no? Sí, estan quasi tots a dins, que encara no hem entrat. Uh mhm. -huh. I, en, I, bueno, van pujant, saludant a la gent, però van de bòlit, pujant, baixant, uh mhm. -huh. i encara no està tancat del tot. Molt bé. Doncs, no sé, Podríem fer ara una, una pausa i després tornem quan ja comenci tot? Sí. Val, de... No trigaran gaire, ara comencen. Val, doncs uns 3 o 4 minuts i tornem a connectar per saber veure què és el que passa aquí a la Casa de les Aigües. Sí, molt bé. Molt bé, doncs fins ara. Fins ara. Doncs nosaltres el que hem fet la primera connexió amb la Casa de les Aigües, que ja és on es realitzarà durant aquest migdia eh, doncs aquesta segona mostra artística que organitza la Fundació Trini Jove a la Casa de les Aigües, al barri de la Trinitat Vella. Doncs estem a punt de, de connectar novament amb ells perquè, eh, perquè és a punt de començar i nosaltres doncs, eh, ara el que podríem fer és escoltar una mica de música, però a continuació ja intentarem restablir ara sí la, la connexió per saber doncs, què és el que passa en aquest indret, indret tan, tan especial i tan maco de, del nostre barri, de la Trinitat Vella, i que segur, segurament doncs, que ens ho passarem molt bé, perquè eh, els talladistes ens portaran a explicar doncs, coses d'arts plàstiques, audiovisuals, batucada i, resut i risoteràpia. Per tant, tenim, tindrem tot el matí ocupat i podrem doncs, anar escoltant el que van dient cadascun dels participants en aquesta, en aquesta mostra. Ara sí, farem una petita pausa. Bé, només dir-vos que aquest projecte, aquesta segona mostra, doncs és organitzada per la Fundació Trini Jove, que és un projecte finançat pel Ministeri de Sanitat i Política Social a càrrec del programa de l'IRPF i que hi col·labora l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, tot un, un seguit de, de manifestacions i que eh, doncs, d'aquí doncs una estona començaran i i també doncs, dir que hi ha molta gent implicada amb aquesta segona mostra, com perquè nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella, doncs, li dediquem l'atenció que, que, li estem, que li estem prestant. Això sí, ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Música de 91.6 FM. Escolta'ns amb els 5 sentits. Radio Trinitat de la 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella. Sintonitzes amb el sol. A més, a més, i tu, vas anar una i et vas dir mil Ràdio Trinitat de la 91.6 FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Thank you. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. bé, doncs sembla que ja ha començat aquesta segona mostra artística. Nosaltres intentarem ara, gràcies a la, Míria, a la Mireia Gutiérrez, doncs, de connectar amb, aquesta, amb aquesta, la Casa de les Aigües. Escoltem. Yo les digo que si tenéis esta fuerza de voluntad que habéis tenido, saldréis adelante con mucha alegría y con mucha esperanza. Ya se dicho la envidia de muchos. Qui ens està parlant ara mateix és la Maria Estrany, que és la presidenta de la Fundació Trini Jove. Y sepáis que podéis hacer muchas cosas, porque esto requiere mucho, mucho atención, mucha. Por lo tanto, os felicito y adelante. Doncs escoltem els aplaudiments de, de la gent que és congregada avui a la Casa de les Aigües. Bon dia, jo soc Rebeca Gale, soc la directora del projecte i, i bueno, moltes gràcies per venir a compartir aquest dia amb nosaltres. Eh, abans de començar us volia demanar un moment per fer uns agraïments eh, molt importants a totes les persones i entitats que han compartit aquest viatge, que ha sigut el primer any del centre d'artificials, amb nosaltres. Segur que heu notat que aquí en aquesta casa es respira un ambient especial, no? I això no és només avui, sinó que és el resultat de la implicació i de l'efecte amb què treballen els professionals d'aquest projecte. I, a més a més, la motivació i la participació dels participants. No? <laughs> Abans aquest edifici estava ple de màquines, i ara volia, en nom de la Fundació Trini Jove, volia agrair als, als professionals que s'han convertit en la nova maquinària de la Casa de les Aigües. Estivalis, la Estivalis, la psicòloga, a l'Anna, l'educadora, a la Jana, la coordinadora, bueno, tairista i la coordinadora de l'associació Siroco, que ens ha portat a tots els tairistes, eh, Ai, estic nerviosa, eh, perdona. <laughs> els tairistes d'aquest període, el Mario, la Gemma, l'Albert, els tairistes no ens oblidem del, de l'últim període, l'Anna Carlota, l'Anna, que no la veig, l'Anna, <laughs> el Carles, eh, i després de Siroco també, persones que ens han aportat pues, eh, un suport tècnic i, i logístic, que són l'Edu, que està gravant, el Jordi, uh, i la Cela, i ells també han muntat els vídeos de les que veurem avui, no? Eh, també l'entitat AUPAM de Santa Coloma eh, ens ha derivat la majoria dels participants que tenim en aquest projecte. Goi, Vita, Ramon ens han acompanyat durant tot l'any compartint experiències i coneixements i a serveis socials, que també n'han derivat algunes persones, i a totes les altres entitats pues, doncs, que han estat amb nosaltres. No? Gràcies també al Ministeri de Sanitat i Política Social que financia aquest projecte i eh, a l'Ajuntament de Barcelona que ens ha cedit eh, aquest meravellós eh, edifici en el qual us deixo ara gaudir de, de la nostra segona mostra artística. Molt bé, doncs aquests eren els aplaudiments que s'han rebut de les paraules de Rebeca Gale, que és la coordinadora d'aquest centre d'art social comunitari eh, del qual doncs, avui estem assistint a aquesta representació, a aquesta segona mostra artística organitzada des de la Fundació Trini Jove. I Rebeca Gale, doncs, com hem dit, és amb la que, la que acaba de realitzar aquestes paraules de les quals doncs, eh, la gent se sent doncs, molt satisfeta per d'aquí doncs, els aplaudiments. Ara escoltem una mica de música i suposo que el que devem estar veient ara mateix és el, el, el que deuen estar veient ara mateix és el vídeo del qual ens parlava Rebeca Gale i per tant doncs, passem ja passem a la connexió a la Mireia que ens expliqui doncs, de què va aquest vídeo, no? Doncs ara estan sortint un vídeo dels artistes fent de mimos i bueno, estem tots asseguts a terra. I què és el que podem veure en, en aquestes imatges? Estem, estan demanant silenci amb el vídeo i ara em sembla que comença. Està quedant la pantalla en negre. Pues empieza el espectáculo. Molt bé. Hi ha dos, un artista fent amimos, treu el barret i el deixa a terra. Uh Bueno, tot va molt lentament, és en blanc i negre, molt maco. I em sembla que ara estarà fent un truc de màgia. bienvenidos Doncs ara senten els aplaudiments de la gent congregada aquí a la, a la Casa de les Aigües. I ara què és el que podem veure? Ara podem veure uh, uns altres... Bueno, surt un mimo d'abans i un altre que s'apropen a uns cartells que diu lo importante que és una sonrisa, no olviden. Que és un eslògan força maco, trobo jo. Mm i llavors li han canviat la... li han donat la volta i diu no olviden lo importante que és una sonrisa. Molt bé. I està marxant de pantalla i ha sortit un somriure ben maco que també ha tret un somriure a tots els assistents. Bé, L'important és que estem tots aquí contents i, i esperant que la realització d'aquesta mostra, a veure què és el que van dient, què és el que fan. Ahora digo, esto es un regalo para vosotros. Estan sortint de darrere del cartell com mirant alguna cosa. Mm. Va tot molt lentament. Estan espantats per alguna cosa. I ara assenyalen aquest cartell. Esto es un regalo para vosotros. va sortint una repetició, mm. doncs tirant amb aquest mateix cartell, mm. Y empezamos con... Empezamos con... Con interrogant, encara no ho sabem. Taller de Artes Plàstiques. D'acord, o sigui que s'està seguint el programa que tenim nosaltres sobre de la taula, sí. que és el d'arts plàstiques, després aniran els audiovisuals, després la tocada i la recitada. Sí. Ara estan sortint els artistes, van cap a darrere del saló, ens han donat a l'entrar unes maraques improvisades amb dos taps de suros i que no sabem com avançaran les coses o sigui, acabarem de tocar maraques i tot aquí, tu. Ja, eh, comença a explicar, a veure si se sent. Se molt fluix. Aquí hay Ara. Eru también, que está grabando, y Jordi, que está ahí en el equipo técnico, ¿vale? Y han ayudado a hacer los vídeos también. Yo soy la tallerista, además, de expresión corporal de estos tres últimos meses y de plástica durante todo el año. Expresión corporal hemos hecho conciencia corporal, trabajo físico, mantenimiento, relajación. Hoy lo hemos usado un poco antes de empezar, no va a estar expuesto en la muestra porque tendrían que estar ellos haciendo ejercicios, pero sí lo hemos usado para prepararnos un poco y estar todos juntos y relajados. ¿no? En el eh, taller de expresión corporal hemos hecho muchas cosas, pero vamos a exponer dos obras de las que hemos hecho. Una son los cuadros que estáis viendo aquí y después os explicaré la otra. Nosotros durante el año hemos ido haciendo varias salidas, Salidas culturales. A veces a museos, últimamente fuimos también a, ver un taller de marionetas para que se entienda que el arte no está solo en los museos. Bueno, aquí tenemos una prueba también, ¿no? En la casa. Entonces, una de las salidas fue que fuimos a ver en Caixa Forum la obra de Miquel Barceló, entonces, siempre comentamos después durante la exposición y en la clase. Entonces vimos cómo este artista se expresaba con diferentes materiales. Hicimos aquí, no sé si ve un poco, hicimos, hablamos de los diferentes materiales que se usaron, ¿vale? Y entonces dispusimos en el espacio diferentes materiales en cajas. Los participantes recibieron un lienzo en blanco, muchos de ellos era su primer cuadro, nunca habían hecho un cuadro propio. Y entonces, lo que sí que era libre totalmente, podían hacer lo que quisieran, pero sí que había una premisa, una consigna. ¿vale? Siempre aquí lo que hacemos es, lo que nos interesa es que el arte, se den cuenta que el arte sirve para expresar, para reflexionar, para modificar, ¿no? Pero nosotros damos muchas veces ejercicios para ayudar a ello. En este caso el ejercicio era la temática libre también, <laughs> necesito beber, eh, la temática libre, pero tenían que cada uno pensar, la pregunta es, ¿qué cosas son importantes en la vida? Entonces ellos tienen una libreta que apuntan a modo de diario y entonces cada uno apuntó qué cosas eran importantes para él. Había el amor, la libertad, la comunicación, y a partir de ahí cada uno fue creando su propio cuadro. Yo creo que es importante, como ha dicho María muy bien, que ellos muchos empezaban este, este, proyecto diciendo que no sabían dibujar, que no sabían pintar. Y en realidad eso no es lo importante. Lo importante es querer hacerlo, tener la posibilidad de hacerlo. Y ellos simplemente con los, las herramientas que hemos puesto han podido hacerlo perfectamente. Y yo os invito que, que luego habléis con ellos Ahora muy bien los cuadros, ¿no? entonces, una acompañáis en este momento. Sí, es que no tengo, no puedo hablar. Ahora. Entonces, en este, este es el primer ejercicio, como os he comentado. Después habrá un pica-pica en el que podréis hablar con los artistas directamente, aprovechar la oportunidad que están aquí con ganas de comentar también sus experiencias. Entonces, hay otra, otra obra expuesta que está yendo hacia los baños, esta puerta que tenéis aquí delante, Tenéis que subir unas escaleritas y hay un ejercicio que está hecho en colaboración con el taller de audiovisuales, que se mezcla plástica y audiovisuales. A partir de unas fotos que hicieron con Mario, eh, que pensaban en un adjetivo positivo de cada uno de ellos, lo hicieron bandera, pero no es una bandera nacionalista, es una bandera que han decidido ellos, a la bandera de la espiritualidad, de la superación. Yo os invito a que paséis y las veáis. Ahora no porque somos muchos, entre que entramos y salimos pasarían una hora igual, ¿no? Pero cuando sea el pica pica, entrar y podéis ver las diferentes banderas, ¿vale? Entonces, ya, aquí se acaba. después si tenéis alguna pregunta, pues... Molt bé, doncs aquestes eren les paraules d'una de les monitores d'aquest d'aquesta associació cultural Siroco que està doncs, presentant alguns dels talleristes que han fet les, les diferents, els diferents espais d'aquesta mostra. Ara ens han quedat en blanc, o sigui, no sentim absolutament res. Jordi, ara comença la batucada, em sembla. Mm. Estan darrere d'una tela blanca amb ombres, a l'estil ombres xinesques, Fent aquests sons que es veuen són com instruments penjats d'un bastidor. Ah, instruments... A veure si sentim. Sí. I ara què és el que passa? d'aquesta manera comença la batucada. No? Estan utilitzant diferents instruments. Sembla una fotografia. Eh? Doncs sona la música. sent? Ara mateix. Bé, suposo que pel que estem sentint han agafat eh, instruments o de, alguna olla o alguna cosa amb la qual doncs, estan fent aquesta música que sentim. Molt bé, doncs Mireia, em sents? Ah, encara no. Mireia? Mireia? ara que van de sortir amb aquest vestidor tots els que estaven tocant. Uh mhm. -huh. Amb què tocaven? Doncs ara que han tret tot són com coses reciclades, una xapa, unes, unes petxines de plàstic, uh mhm. -huh. coses així reciclades, bueno, excepte unes campanes que hi ha. Uh ah. -huh. I ara em sembla que seguiran tocant, a veure què diuen. bueno, como habéis podido disfrutar, ahora hemos tenido una secuencia minimal ahí con instrumentos tanto cotidianos, instrumentos que se utilizan para la música como campanas y otras cositas, como instrumentos que tenemos en nuestra vida diaria que no son instrumentos, pero los podemos utilizar como tal. Plafones de lámpara, platillos de cualquier cosa, notas que nos reparten en una feria. Y el propio perchero hemos tocado, ahora estaba sonando el mismo perchero. Vieira, ¿conocéis la Vieira. Sí, están buenas. También estaban sonando ahora, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos hecho ahora. Y durante el taller hemos trabajado varias cosas, ¿no? Una ha sido experimentación musical con diferentes artilugios, que podía hacer esto, podían ser los tubófonos, que lo hemos creado nosotros también, que esa era otra parte del taller, que era la de creación cogíamos instrumentos reciclados de cualquier cosa, como tubos de cartón, de las telas, de cualquier otra historia. Esto es el papel albal que utilizamos en la cocina para envolver los alimentos que no se nos hagan mal ver. Y con esto, pensando bien y tal, buen día, Chelo. <laughs> pues tenemos también diferentes sonoridades por la distancia que cortamos, ¿no? y hemos estado trabajando con esto también, lo creamos y también trabajamos un poquito, ¿no? Que ahora no lo hemos hecho en la muestra porque no teníamos tiempo para hacerlo Los que estuvisteis la otra vez, eh, ya visteis que estuvimos tocando los bidombos estos, ¿no? Que son unos bidones que con sartenes pues hacemos simulacros de batería o de bombos, ¿no? Con bombos y sartenes y ahí combinamos graves y agudos, podemos hacer hip hopes o mogollón de historias y con esto la otra vez que hicimos la exhibición, esta vez en el taller, era una otra de las partes del taller que trabajábamos en base a esto, ¿no? Con esto hemos practicado coreografía, hemos practicado psicomotricidad y ritmo, evidentemente, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis todo expuesto, quien quiera puede ir pasando, mirando, preguntando cómo se ha hecho esto, como lo otro, tocando, podéis probarlo todo, con cuidadito, por supuesto, pero perfecto bueno, pues esto ha sido el taller y ha sido un encanto trabajar con todo el mundo aquí, ¿no? Y pues desde mi parte quisiera darle las gracias a todos, a Raquel por su super ayuda desinteresada en los talleres, a todos los participantes por lo mucho que han estado ahí súper presentes, a todo el equipo, a Yana por la super responsabilidad y ajetreo que le supone esto con los talleristas, Sibali, bueno, toda la gente, los de Siroco, los de la Casa de la Agua súper placer trabajar con todos y que bueno, que esta casa siga para adelante y que podamos pasar a otra cosa. Os dejamos con otra historieta <laughs> que, como siempre, la música... Eh, vamos y ahora qué pasa Que són que aplaudimientos doncs, encén. taller de audiovisuales, aunque nos enfocamos mucho en lo que era la fotografía. Eh, nosotros hicimos dos eh, trabajos eh, como más importantes sobre las que giró estos tres meses de trabajo. El primero de ellos fue estas, estas cajitas que se ven aquí atrás, que se ven un poco extrañas, decoradas, pintadas. Estas cajas son lo que llaman cámara oscura, pinhole, estenopeica, que no es nada más que una cámara fotográfica hecha de cartón y que, es, eh, da como resultado, o sea, con esto se puede hacer fotografías, cuesta creérselo un poco, para, a todos los talleristas y a, los participantes les costaba creerse un poco esto, es, es un fenómeno muy bonito, muy extraño y da muy buenos resultados. Los resultados de estas fotografías son estos que pueden ver aquí arriba, en la parte de arriba y también en el pasillo, en el pasillo de la izquierda y de la derecha, tienen, cada, hizo, cada uno hizo y escogió una fotografía para exponer. Están de este formato así de grandes, no porque las cámaras lo saquen así de grandes, porque después nosotros lo ampliamos y se hizo un tratamiento digital de ello. Aquí en la mesa van a poder ver eh, el formato original o el tamaño original que cada cámara sacó de, que cada cámara sacaba de, de, sí misma. Estos son, cada cámara podía sacar eh, fotografías de diferentes tamaños y lo que siempre sale eh, en una de estas cámaras es lo de toda la vida, es decir, un negativo. Hay gente que sabe lo que es un negativo, otra gente no sabe lo que es, ahora el digital eh, da otra forma de hacer las cosas. Después de ello hacíamos positivos. Aquí van a ver los resultados, los chicos les pueden explicar un poco de cómo funciona y cómo se ve, las cámaras se pueden ver, se pueden mirar un poco, se les puede, se les puede explicar a que sea curioso y mirarlo un poco mejor. Después de ello, como Yana ya lo había dicho, habíamos hecho nosotros eh, otro trabajo sobre el adjetivo positivo que íbamos a tratar. El resultado de esto son estas fotografías de aquí. Cada uno eh, intentó eh, identificarse con un adjetivo o un adjetivo sobre sí mismo para intentar convertirlo en una imagen. El resultado de intentar convertir ese adjetivo en una imagen pues son estas fotografías. Bueno, creo que eso es todo, es lo que, estos son los resultados del trabajo de audiovisuales y después Dana nos va a explicar eh, otro trabajo último que hicimos que vendrá a continuación. Eh, nada, darles las gracias y que sigan disfrutando de la eh, exposición. Gracias. Molt bé, doncs aquesta, aquesta segona mostra artística de la Trinitat Vella que continua. I escoltem una altra cosa. Ara llegiran una poesia, un noi que és una mica poeta, com m'ha dit abans de començar la mostra. Molt bé. A veure què ens pot oferir. Bueno, lo que sigue a continuación, eh, les presento a José Casín, a se presentará otra vez nuevamente. Él nos va, a leer un, poema, nos va a leer un poema eh, que ha escrito para, esta ocasión, por favor. Hola, buenas tardes a todos. que estoy con los pobres, <laughs> Bueno, he escrito un poema para, este final de curso y bueno, voy a, al grano. Hemos hecho un curso muy completo, entre ellos audiovisuales, pues aunque parezca que no, te llena un montón. También entre ellos hemos hecho desde expresión corporal hasta risoterapia pasando por plástica y batucada. Y eso todo junto es un follón, pero por separado es emoción. En batucada tocas tu música, la más deseada. En expresión corporal es lo más difícil de contar. Se expresan tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y risoterapia, ya lo dice la palabra, es una terapia con risas, desde que entras hasta que sales. Es un arte, ¿Y qué es el arte? Pues morirte de frío. Y todo se lo debemos a nuestra directora Rebeca, que le tenemos que agradecer este proceder. Tenemos una psicóloga que nos ayuda un montón cuando estamos de bajón. Estivali es su nombre, psicóloga su profesión. Yana es de lo mejor. Aparte de la expresión, lleva el taller de plástica. Nos enseña a valorar y entender el arte, no el arte de morirte de frío, el arte de entender, de hacer un cuadro a tu estilo. Y la cámara de fotos, que es una caja de cartón, mide 10 por 5 y una chapa de 2 por 2. Al profesor Mario se lo debemos todo. Y hacer el, y hacer el mimo, el payaso, hacerte reír, eso es lo más feliz. Gracias a Yema, que te contagia la sonrisa como otro te contagia un resfriado. Y con Raquel i Albert montamos el follón. Hacemos más escándalo que... Molt bé, doncs escoltem aquesta poesia d'un dels, dels talleristes d'aquesta associació cultural Xirocó que ens, que ens estan, re, estan realitzant avui aquesta segona mostra artística a la Casa de les Aigües. Nosaltres el que fem ara mateix és acomiadar la gent que ens escolta en horari de tardes, però que tingueu en compte que tant per internet com per FM ens podeu continuar escoltant i que si es, ens esteu escoltant a la tarda, el que podeu fer tot seguit és eh, connectar amb totunpoble.blogspot.com, tornem a repetir, totunpoble.blogspot.com i eh, aquesta, eh, doncs, aquest, aquest blog doncs, podreu escoltar la segona part que nosaltres escoltarem ara per Carlos de ordenadores, tu clase han estado muy bien, pues con el ordenador nunca dejas de aprender. Y Transis, que estás en los cielos, has sido una buena compañera y nosotros desde la tierra vemos tu estrella. Descansa en paz. Muchas gracias. ya ja per FM i a través del blog de totunpoble.blogspot.com estem en aquesta segona mostra de la Casa de las Aigües ya ara sentim una música. Sí, ara estem veient un vídeo y digo, ¿cómo ves tu ciudad, tu barrio y su gente? Bueno, yo en mi ciudad actualmente me siento apresionado me siento Creo que hay mucha falsedad, mucha hipocresía, mucha mentira, eh, mucho interés. Eh, hay música y buena gente, pero últimamente lo veo bien, más cambiado, como todo, de todos los aspectos. Hay gente que está pasando frío, hay gente que no tiene ropa, hay gente que no tiene sobre todo con el, tema del medio ambiente. Se necesita más solidaridad. No le veo ningún sentido a toda la política que Creo que nos están abandonando poco a poco a todos los ciudadanos. Cada vez nos vemos más solos. Falta también mucho, mucha ayuda a esa jóvenes. Pues yo mejoraría que no hay, ¿eh? pondría un caso, y pondría un poco de social, y pondría la cuestión de somos jodidos. de cierta... Una mujer, comida, una, una ciudad sin drogas, una ciudad con gente que no esperamos... más comprensibles. Eh, nos intentáramos ayudarnos lugar a otro. otros. Son más tolerantes. ciudad en que todos entramos más en això és després. Doncs ara s'ha fet una pausa. Que no sabem el que estan dient. Però sembla que estiguin doncs, representant una obra de teatre, no? Hola. Uh, bé, doncs a mi em toca presentar el que és el taller de risoteràpia, que abans ha introduït el Cacín quan ha, ha dit la seva poesia. Si agafem aquesta paraula i la retallem, ens surt la paraula risa. Risa, riure, somriure, caen coses, no passa nada. <laughs> Aleshores, el que, la intenció que hi ha hagut amb aquest taller és tenir una estona per investigar què és la risa, què és el somriure, què és el sentit de l'humor. L'objectiu és és creure en això, no? que és una cosa que tenim molt, molt propera a nosaltres, el somriure, que és una cosa tan fàcil com riure i això et canvia l'humor. Està totalment comprovat que el somriure i el riure saneix el cos. Sí? Aleshores, l'objectiu era tan fàcil com això. Tots tenim problemes i està clar que aquí no venim a solucionar els problemes, però si entenem que el riure i el somriure i el sentit de l'humor són importants, segur que això ens ajuda a afrontar aquests problemes. Sí? Amb un bon somriure, segur que les coses les veiem d'un altre punt de vista. I aquí s'ha treballat això, amb exercicis molt senzills, amb pautes molt senzilles, doncs passar-nos-ho bé i relaxar-nos, no? Dic això ja estic supernerviosa ara, però, però bueno, aquí estic. Aleshores, bueno, una cosa tan fàcil com regalar el somriure. Quan et trobes algú i a vegades et riu, sembla que et relaxis, no? Aquesta és la idea que teníem aquí, tan fàcil com això. Si jo em poso així, segur que al final m'acabaré posant super sèria, no? I però si em relaxo i faig un somriure, segur que això se'm contagia per tot el cos. Això és el que hem volgut transmetre aquí i ara que tots esteu aquí, doncs, us animo també a, a que reflexioneu sobre això. Hem treballat també eh, el que és una mica la tècnica de la comicitat qui treballa molt, qui ens regala somriures, els actors còmics, els pallassos, els mims, tot això hem treballat una mica perquè són grans comunicadors. És gent que treballa per regalar això. És gent que el que vol és inspirar-nos i fer-nos riure. Aleshores, ara us, fa, us ensenyarem una petita mostra eh, d'un número que, que ens recordarà a un gran mite del cine mut, que és el Charlie Chaplin, Aleshores, bueno, disfruteu d'aquests minuts, feu un semigir, anem cap allà. I aviam si te sona algú els escape. Doncs ara, com ha dit la Gemma, estem veient un vídeo a l'estil pur estil de Chaplin que es diu El Gran Domador. Doncs ens el posen explicant. S'acaba acaba de sortir un home vestit de Chaplin. Crec que serà una mica difícil d'explicar això. Però bueno, ha deixat un paraigües a sobre de la taula i ara agafa una caixa que l'obre i en treu una caixeta més petita, la torna a obrir i en treu una altra caixeta més petita. Aguarda tranquil·lament les caixes i es centra en la caixa petita mm. i assenyala. Us heu d'imaginar el més pur estil Chaplin. Sí. Les Obre la caixa petita i és com si li demanés que es mogués, com un domador, com deia al principi. Mm. Mm-hmm. Treu una fruita que la fa servir, intenta... Recorda una mica el que era el circ de les puces. Ah, sí. I, i li ha saltat com la puça a la mà, mm. l'escolta ara diu que torna a la de 3 i la puja salta i salta i salta i li va l'altra mà. Mm. M'està recordant una mica aquell acudit de quan érem petits, del sí. de les puces, no sé si algú el coneix, però no, de la de 3 torna a saltar i li salta la mateixa mà. Molt bé, està content perquè li fa cas. Una, dos i tres torna a saltar, saltar, saltar, mira amunt, mira amunt, la puja no baixa, mira el rellotge, encara no baixa, ara, ara, ara, ara, i baixa i li cau a la mà. Ah. Ara salta i li cau el palmell de la mà si diu alguna cosa, tot doncs això doncs no se sent res. Bueno, la música. Però com és de cinemús no té paraules. Se li ha ficat a dins la, a dins la jaqueta, se la intenta treure, no la troba perquè es mou molt, s'arrasca <laughs> per tot arreu, els pantalons, tanca la caixa, corrent, segueix baixant després vaig amb els pantalons, li pica, li pica, per tot arreu, per tot el cos, es va arrencant, bojament i marxa. I Chaplin que diu adeu. agafem espai. Vale? Aleshores, ara el que farem és super senzill, d'acord? Aquest exercici es diu la risa interior. Vale? Què haurem de fer primer de tot? Haurem de relaxar el cos. Per disfrutar d'un bon exercici de risoteràpia, primer has de tenir el cos relaxat, perquè si estàs mal, vamos. ¿Vale? Aleshores, primer de tot, què és el primer que hem de fer? El primer pas per tenir el cos amb una bona postura és... Algú m'ho sap dir? Todos amb els peus rectos. Exacte. Tots amb els peus rectes, amb la línia de la cadera. De la cadera. Estoy bien, Pepe, estoy bien. Eso es. Aleshores, aquí... Vale, tinc els meus companys que m'ajudaran a flexiona, no, no pierdes. Flexiona viene después. Flexible, ¿no? Vale. Flexible. Ah, eso viene después. Ah, sí. a poco. Molt bé, així doncs com ha dit el Gabriel, i ja estem corregint molt bé, doncs els peus eh, rectes amb la línia de la cadera, i el segon, la segona cosa a tenir en compte és... Pepe? Exacte, una mica flexionada. Ah, Exacte. ¿Vale? Important, important. <laughs> Aleshores, la tercera cosa a tenir en compte... La columna recta. Ah, Exacte, com diu... Espera, que li passo el micro. La columna recta. La columna recta, exacte. Tenir la columna ben recta, sí, ja tenim tres coses a tenir en compte, vale? La quarta cosa és tenir els ombros relaxats, no posar els ombros aquí, això és símptoma d'estar supertenso i això no ens interessa ara. Baixem els ombros, els tenim ben relaxats, d'acord? Un cop tenim els ombros ben relaxats, lo següent a tenir en compte... Barbilla recta. Exacte. Com diu el Juan, la barbilla recta, ni cap aquí ni cap enrere. Aquí. Que segueixi la mateixa línia de la columna. Siguiente paso, por favor. Ah, exacte. Molt bé. Què fem? Quina és la intenció? Tenir el cos ben preparat perquè la respiració flueixi. Sí? Hi ha una cosa que es diu diafragma, que la tenim aquí, que és el que hem de respirar. Estem molt acostumats a respirar per aquí. No? I això és com un bloqueo. Això no ens interessa. Aleshores, quan tens el cos en una superbona posició, posem les mans aquí i notem el diafragma com simple. Sí? La panxa, la mitjadina que fa tanta ràbia, doncs... Pues, ¿Vale? hombre la derecha y, la, y luego la izquierda y la mujer al contrario. Ah, exacto. La izquierda, la mujer, la mujer. La izquierda, la mujer y luego la derecha. ¿Cómo, cómo? El hombre a la derecha y tapando la, la, izquierda. y a la mujer al contrario, a la izquierda y, tapando y luego a la derecha. Perfecto. ¿Sí? ¿Volver? Aleshores, un cop, una vez sepamos quién es hombre y quién es mujer, pues ponemos las manos como toquen, d'acord? I aleshores, bueno, pues detectem, trobem el diafragma, sí, notem la respiració, a veure si és així. Sí, sí. Vale. Molt bé, doncs ara el que farem serà fer tres respiracions superprofundes. Agafarem l'aire, notarem com recorre tot el cos fins el diafragma i el diafragma ens l'expulsa. D'acord? La refem i el traiem. Us dono la sortida, eh? Preparados? Listos? Ja. <laughs> Vale, molt bé els haig de dir, doncs ho molt bé. I ara, per una última respiració, que no vol dir que hagués de deixar respirar, eh? No, no anem bé. vale? I a l'última respiració tancarem els ulls i amb aquesta respiració agafarem un somriure imaginari i l'instal·larem als peus. Sí? Deixarem és el somriure. Vale? Respiració i el col·loquem en els peus. Agafem l'aire. Tanquem els ulls i instal·lem Ah, en castellano. Vale, sigo en castellano. Es muy malo mi castellano, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Entonces, va subiendo esta risa. ¿Qué Que la risa la llevemos los pies. <laughs> bueno, hacemos un retroceso. Sí, exacto. La sonrisa la tenemos en los pies y va subiendo, ¿vale? La tenemos en las rodillas. Ah, va subiendo y si va subiendo las rodillas, ahora donde la tenemos casi. bueno, nos hemos pasado una parte importante, no pasa nada. Ahora la tenemos en la barriga. ¿Vale? Vamos dotando la sonrisa en la barriga, va subiendo hacia el pecho, ¿sí? La desplazamos por los brazos, va subiendo por la cara la gustera esta que tiene la sonrisa, ¿eh? Disfruten la sonrisa, por favor. ¿Vale? Entonces ahora, esta sonrisa la llevaremos al corazón. Y como si abriéramos una puerta y sale una gran luz de este corazón. ¿Lo notamos? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Lo notamos, ¿eh? Bueno, está bien esta intervención. Muy bien, Vale, entonces, ahora hemos sacado una fantástica luz del corazón y ahora esta sonrisa la pondremos en la parte del cuerpo que más nos apetezca. ¿eh? Nos sugiero que cada una la ponga donde quiera. ¿Sí? ¿Todo el mundo ya la tiene en algún sitio? Por aquí he oído alguna cosa rara. <laughs> ¿Vale? Y ahora la pondremos en la boca. Pondremos esta sonrisa en la boca con la forma que tiene la sonrisa. Y la forzamos un poquito un clean para arriba. A ver, un poco más de clean, por favor. Clean para arriba. Muy bien. Doncs recordem que estem assistint a la segona mostra artística de la Trinitat Vella organitzada per la Fundació Trini Jove i pel Centre d'Art Social Comunitari d'aquesta entitat que és la, la màxima representant, és la Rebeca Gale. Ara estan fent un, un, un taller de risoteràpia i esperem doncs, que amb aquesta intervenció doncs, arribem ja al final del que és aquesta segona mostra artística. Entonces, a la de tres y la gente está con lo que abiertos. Gracias, muy amables. Una. Doncs eh, la risoteràpia és una manera també de, de comunicar-se amb la gent, no? Mireia? No ho sé. Fantàstic. Hola? A veure què diuen. A veure, que complicat d'explicar això, no? que suposa que ara està cridant a la, vale. a la gent. Aquesta a veure si realitzen aquests tres o quatre cercles. Podemos arrimar la silla y usted se queda en la silla pero en el círculo. La veritat és que és una mica difícil. Mireia, hi ets? Està complicada la cosa. Bé, doncs ens hem d'imaginar eh, doncs una sala plena de gent. I ara estem fent els cercles. Sí. Hi ha una mica de descoordinació, però sembla que ara ja ens estem organitzant. A veure... Perquè suposo que amb tanta gent allà a la Casa de les Aigües serà una mica difícil, no?, de que organitzar tot això. Sí. Atenció, atenció. A veure, atenció. ¿Cómo van los círculos? Redondos. Muy bien. Entonces, hay gente que está sin círculo, por favor que se vayan a Francisco, Gabriel, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Vale, Marcos, no te escaques. hem d'imaginar la nostra Mira, ya hacen un cercle. Sí, sí, de claro. No? hay unas incorporaciones ahora, sí? Os puse en el cercle? Més gent, Vale, molt bé. A veure qué faremos. pues muy guapos aquí, fantástico, muy obedientes. Vale, A las ara ahora os explicaré eh, en què consisteix aquest exercici, que es molt senzill. Ahora os explicaré en qué consiste este ejercicio tan pues sencillo. com la salutació de mi madre. O sigui que estem baixant el tronc de, del cos cap endavant. ¿Un sonido? Cuidado con el sonido, eh. Ui, madre. Però si tiren el cos cap endavant, l'únic sonido que pot sortir és, és per darrere. Mireia, què estan fent? No ho sé. Oh, oh, oh. És com la, el, el riure del, del Pare Noel, que es, que diu molt en aquestes dates. Bé, doncs explica'ns què és el que ha passat aquí. Mireia. sé, no sabem el que, el que està passant ara. S'acaba de fer una llarga de risoteràpia en la que hem pogut escoltar que reien tots. I ara doncs, no sabem el que s'està Sembla que ens faran ara aquí una mica de música. Ah, mira. Ha sortit... Però expli expli explica'ns què ha passat quan estàveu fent això de jo-jo-jo-jo. Doncs estaven, hi havia tres cercles, sí. vale? un concèntrics així, un... i llavors feien un moviment com de salutació, i mm. quan mhm. anaven a baix feien jojo, i quan tornaven a pujar feien jojo un altre cop. Llavors, quan ho fas diverses vegades, doncs la gent li feia gràcia i està tothom rient. Ah. Jo recomano als oients que facin aquests exercicis perquè són molt divertits. Ah, doncs mira, ja tenim alguna cosa per recomanar aquest Nadal. Sí, <laughs> home, per treure tensions i relaxar-se van molt bé. Ah, Que sembla que ara comencen a cantar, a veure si hi ha una mica de silenci. Sí. I us deixem amb el Villancí. Ah, mira, una, una y todo. Una nanadala, sí. Ah, bien. Escoltar. Doncs d'aquesta manera, des de la Casa de les Aigües, ens feliciten aquest Nadal amb una Nadala. Qui ho hauria de dir que estàvem a la Casa de les Aigües, eh? A veure què diuen ara. Bueno, ara estan dient que ens treuen el pica-pica per amenitzar una mica més Hola. aquesta trobada. Hola, Molt bé, doncs Mireia. Digue'm. Em sents? Sí, et sento, et sento. A veure si és possible que puguem agafar algun d'aquests talleristes que han realitzat eh, el, que han realitzat el, el, els diferents bé, el, els diferents tallers que, que han fet i a veure... A veure si trobo algú. Això. Gemma? Sí. Podem parlar amb tu? Sí. Mira, et passo a la Gemma, la tallerista del taller de risoteràpia. Hola, Gemma. Hola? Hola. Què tal? Com, com ha anat aquesta, aquesta sessió de la segona mostra artística? Bé, la veritat és que estem supercontents. Bueno, uh mhm. -huh. els últims dies era un plan estrès, eh, que tenir pendent tot, perquè era qüestió de que quadrés doncs, totes les històries que es feien, no? tant mhm. plàstica com risoteràpia, eh, batucada de visuals, i, i res, bueno, al final s'ha aconseguit que, pues, que anés superbé, no? I la gent s'ha passat molt bé, la veritat. Uh mhm. -huh. Sí, sí. I què és el que hi ha penjat ara aquí a la Casa de les Aigües? Una mostra d'art? Sí, exacte. El que s'ha fet ha estat exposar els quadres de, de plàstica, els quals estan inspirats en l'obra de Barceló, eh, que es treballa en diferents textures i tal. I a partir de la creativitat del participant, doncs ell doncs, mm, fer una mica la seva idea, no? Uh mhm. -huh. Aleshores, d'altra banda, també s'han fet fotos a, eh, en el taller d'audiovisuals, sí. ells mateixos han fet unes pròpies càmeres, eh, el típic de la, de la caixa fosca i tal, uh mhm. -huh. i, i han fet diferents fotos, ells han posat també, eh, de diferents maneres i tal, i aquestes són les dues coses que es veuen. També fet, han fet unes banderes, sí. no enfocades a cap, a cap país, sinó la, la, la teva bandera pròpia, no? com si diguéssim la teva identitat. Amb diferents colors. Exacte, amb diferents colors, amb alguna fotografia, amb diferents textures... Uh mhm. -huh. Aleshores, bueno, ara s'està obrint un vermut, la gent està menjant i de, a la vegada doncs, la gent està disfrutant de l'exposició en si. Algun, del, algun de les persones que han fet aquest, aquest, aquestes mostres d'art que hi ha penjades ens el podries passar? Sí, tant. Ara mateix et passo un dels talleristes, sí. Bueno, moltíssimes gràcies, eh? Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. ara. Molt bé, doncs a veure si trobem algú del, dels que han fet aquestes obres d'art que han penjat a, les, a la paret de la Casa de les Aigües i parlarem amb algú a veure com, què li ha semblat aquesta segona mostra artística i com ha participat. A veure demanen algú. Demanen algú, diu. <laughs> A veure si és possible que podem contactar amb, el, amb algú ara mateix en directe. Mira, passem... Jordi, et passo a la Jana. Val. Eh, dels feies d'art plàstiques i audiovisuals. Molt bé. Hola, Zena. Què tal? Hola. Què tal? Com estàs? Bé, gràcies. Com, com ha anat aquesta mostra? Molt bé, ha sigut molt dinàmica, hi ha hagut moltes cosetes uh mhm. -huh. i el públic ha participat molt, uh mhm. -huh. un altre format de mostra. Sí. I molt bé, ara s'acaba d'acabar tot eh, el que estava organitzat així com a diferents exercicis i explicació de diferents tallers i, i tot el que havia de projeccions i així, i ara estem ja al pica-pica. I com, de quina manera han participat els talleristes? Eh, sou, sou molt, un grup de molta gent? Em, en aquest període som quatre talleristes, uh mhm. -huh Eh, jo sóc la taller d'expressió corporal i arts plàstiques, jo dono dos tallers, els altres en donen un, i en aquesta mostra sí, hem participat, cada un ha explicat el seu taller perquè s'ha disposat l'espai en què hi havia un espai d'art plàstic amb uns quadres penjats, Uh -huh. Ah, davant hi havia un, un, com diferents paradetes, no? Sí. La part d'audiovisuals, en un costat el taller de risoteràpia, en un altre el taller de batucada, i doncs cada tallerista sí. ha anat explicant d'una manera dinàmica i amb diferents projeccions entremig i diferents actes, pues, ha anat explicant el taller. Per tant, sí que ha sigut participatiu. Doncs eh, esperem que, bé, amb, aquest, amb aquesta Nadalada de la Casa de les Aigües, que us vagi molt bé el, el Nadal a tots els que heu participat. Val, moltes gràcies. Igual. Vinga, molt bé, gràcies. Vale, que vagi bé. Fins ara. Molt Doncs nosaltres continuem, encara ens queden uns minuts eh, per poder gaudir d'aquesta segona mostra artística que s'està realitzant a la Trinitat Vella i que és organitzada pel Centre d'Art Social i Comunitari coordinat per Rebeca Gale. Eh? Digue'm. Et passo a Albert... un tallerista del taller de percusión... ...muy bien... Vale? Hola, Albert. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué, ¿Cómo ha ido todo? Ha ido muy bien. ¿Sí? Satisfactorio. Vosotros os, habéis encargado de hacer lo de las artes plásticas, ¿no? Eh, no, mezclamos un poco artes plásticas con el taller de construcción de instrumentos reciclados que hicimos unos instrumentos que le hemos bautizado como tubófonos, porque simulan a un vibráfono, pero con tubos de cartón y papel albal de cocina. Muy Nosotros hemos hecho percusión y hemos creado unos instrumentos y aparte hemos experimentado con diferentes tipos de instrumentos y de metales que nos hemos encontrado por ahí. Y con ellos habéis hecho instrumentos de música. Sí, y hoy hemos hecho una performance con todos estos instrumentos ¿no? que hemos creado, así. ¿cuántos meses ha, cuántos meses ha durado el taller? Eh, ha sido un trimestre, algo más de un trimestre, pero por ahí, un trimestre y dos semanas. En un trimestre habéis organizado toda esta fiesta que hemos podido oír desde aquí, desde la radio. Sí, sí, sí. ¿Se ha escuchado en directo? Sí, sí, todo. <laughs> Tremendo. Estábamos aquí grabando y escuchando todo, todo por, la radio. Pues aquí lo hemos disfrutado muchísimo. Sí, ya, ya oíamos que estabais todos muy sonrientes. <laughs> Sí, sí. Jo, eso, eso. <laughs> muy bien, muy bien. Pues Albert, muchísimas gracias. ¿eh? Pues muchísimas de nada. Te paso a tu compañera que ahora mismo la tengo desperdigada por aquí, no sé. Ya la encontré. Ya a ver. Encontré. ¿Se la paso? Vale. Sí. Bien, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Vinga. Molt bé, doncs. No, bé, encara participarà més zona. Bé, doncs sembla que estem escoltant a la Maria, no? Per aquí. ara i expliqui això a la ràdio. No, dona. Sí? Hola. Bé, doncs eh, això és el que us hem pogut oferir des d'aquí, des de les 12, que portem en directe amb la, a la Casa de les Aigües, oferim-vos aquesta segona mostra artística de la Trinitat Vella. Jordi, et passo aquí el taller i el taller de fotografia. Molt bé. Vinga. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mario Andrés Bermeo. Muy bien, ¿y cómo ha ido el taller hoy? Pues la exhibición ha estado muy, muy bella, muy bonita, está muy bien puestecita, está, está al alcance de todo el mundo, ha estado muy, muy bien. Ha habido concurrencia de gente y todo el mundo se ha divertido bastante. ¿Y qué es lo que habéis aprendido en el taller de fotografía? Pues nosotros en el taller de, fotografía hicimos dos eh, actividades y una fue la construcción de una cámara. Sí y la otra fue eh, trabajar un retrato. Lo de la construcción de la cámara se hace con, cartones de cualquier tipo y a, partir de eso se, puede hacer una fotografía. Cuesta un poco creérselo, pero, pero eh, digamos las raíces y los principios de la fotografía empezaron así. Es como una cámara oscura, ¿no? Sí, lo que llaman cámara estenopeica, pinhole o cámara oscura, exactamente. Y habéis hace tres meses, ¿no? Que lleváis haciendo esto. Sí, hemos trabajado, han sido talleres que, han sido durante tres meses. Podría decirse que un poco menos de tres meses, sí. ¿Y crees que habéis aprendido bastante? Pues los participantes de, los talleres han dicho que mucho, que han aprendido bastante, y que han ampliado sus conocimientos y conceptos respecto a la fotografía, a la imagen y, y en todos los talleres ha pasado lo mismo, a pesar de que ha sido un corto tiempo ¿no? de trabajo. Claro. Pero el hecho de que ya pues este, habéis aprendido bastante, pues ya, ya es importante, ¿no? Sí, claro, no, ha sido, además no solo ellos, sino que uno también, desde luego. O sea, ellos también te enseñan mucho. Uh -huh. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Venga, hasta bueno, otra. hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós, buenos días. Bé, doncs ens queden pocs minuts ja per connectar amb el que són els serveis informatius de, de Catalunya Informació, però encara podem escoltar alguna més. Sí, la Mireia... Bueno, ara, ara tenim dues Mireies. <laughs> Aviam. No estem escoltant... Com... Bueno, la Mireia està intentant convèncer algú de que ens parli en directe a veure com ha anat aquesta segona mostra artística. No, no sabem si, si acabarà convencent, o no, o no acabarà convencent de parlar pel, pel micròfon, però bueno... Mira, Jordi, Digue'm. tenim aquí el poeta, sí. que ens ha fet la poesia, que... Bueno, te'l passo a veure què diu. Molt bé. Hola. Hola, hola, buenas. Pues felicidades por la poesía que hemos oído, ¿eh? Ah, la habéis oído ya. Claro, desde aquí, desde la radio, que hemos estado toda la mañana escuchando solo lo, lo que decíais vosotros. Ah, vale, muy bien. ha, ha gustado. Sí. ¿En, qué te has inspirado para hacer la poesía? Bueno, pues me he inspirado pues, todos los compañeros que, que estábamos, todos los cursos que hemos hecho y, los que ya no estaban, que estaban, porque el curso se ha partido en, dos zonas, dos partes, una hasta, hasta el verano y otra después del verano. Bueno, como ya lo he dicho en la poesía, que la parte de los tres últimos profesores y teatro, eh, costura y ordenadores, eso no lo hemos hecho, eso lo hicimos hasta verano, en verano ya se cortó y empezaron otros cursos. Y entonces a eso lo he nombrado también, he nombrado a todos no me dejaba nadie en el tintero. Y una chica falleció también y es la, última como que acaba la poesía. Pues muy bien. Y bueno, y yo pues me hice una chuletilla con todos los talleres que tenemos y todos los profesores, la directora y todo, y iba tachando lo que iba diciendo, porque ya una poesía cuesta hacerla. Yo es que escribo en poesía, tengo un blog de poesía, pero luego pues lo, lo, lo, escribes. Lo, escribo, sí, pero esto lo, lo, apunto todos los profesores y todo que había, mm. porque era muy complicado hacer un de tanto profesor y tanto tanto curso. Y entonces por me iba apuntando, anunciaba risoterapia, lo tachaba, la profesora Gema la tachaba, ah, para una chuletilla así, para, para no repetir ni dejarme a nadie atrás para tenerlos a todos presentes en la poesía. Hay, que tenerlos a todos bien, bien apuntados, ¿no? Claro. Y bueno, y aquí la gente pues me ha felicitado un montón y ha hecho llorar a mucha gente. Pues sí, nosotros también te, felicitamos. Pues muchas gracias. ha sido muy bonito. Pues gracias. Pues a ah, nosotros que continuemos aquí. Vale. Venga. Bueno, te paso tu compañera. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Venga. Venga, adiós. Adiós. Doncs tot sigui perquè Ràdio Trinitat Vella arribi una punta a l'altra dels diferents barris de Sant Andreu de Palomar. Avui hem assistit en aquesta segona mostra artística organitzada per la Fundació Trini Jove a la Casa de les Aigües. I ara sentim a la Mireia o no la sentim. Aquest és el dilema... Hola, estic aquí. Veus? està aquí. <laughs> ja és alguna cosa. Bé, doncs explica'ns, eh, què és el que us han posat per picar? Perquè no, no pot ser que la gent que estem aquí treballant a la ràdio eh, ens quedem sense picar i vosaltres allà eh, anar, anar agafant... Doncs han posat olives, cacauet i sucs i de tot, ja de tot, està molt bé. Ah, mira. Mira, et passo la Rebeca que ens explicarà una mica com ha anat la mostra. Mhm. Uh -huh. Hola, Jordi. Hola, Rebeca. Moltíssimes felicitats. Us hem estat escoltant des d'aquí tot el que anàveu fent. Sí, sí. I molt important. Tot un èxit, tot un èxit. Els participants, bueno, s'han han fet una mostra estupenda i el públic està molt content. Encara estan aquí, sí. imagina't, esperant a veure si parlen amb els artistes, els hi fan preguntes, expliquen els quadres uh -huh. i realment ha sigut un èxit i estem tots aquí a la Casa de les Aigües, estem tots molt contents. Per quanta gent al final l'heu congregat aquí? Doncs jo crec que unes 40 persones, que la, la qual ha estat perfecte per l'espai que tenim i per poder veure bé les actuacions i els vídeos i les presentacions. Uh -huh. I al final també han fet un, uns exercicis de risoteràpia, que s'han estat aquí una bona estona rient-se sí. uh, i regalant somriure, somriures i, mm. i, i bueno, estem, estem molt contents. Per tant, podem fer un balanç molt, molt positiu. Sí, i tant, i tant. Uh mhm. -huh. Per part nostra, sí. <laughs> Doncs uh, hi haurà una tercera mostra artística o això encara ens haurem d'esperar? Doncs jo espero que sí, uh mhm. -huh. eh, però bueno, ja us, us mantindrem informats no? sobre l'any que ve, el 2011, a veure què ens espera. Doncs esperem que puguem continuar emetent aquestes mostres artístiques, que la veritat és que fa passar bé l'estona a la gent, almenys. Molt bé, molt bé, Jordi. Molt bé, moltes gràcies. gràcies. Vinga, adéu. adéu. Molt bé, doncs ens queden pocs minuts ja per connectar amb els nostres companys dels serveis informatius de Catalunya Informació i a veure què és el que ens explica la Mireia. Doncs mira, ara anava a veure aquells audiovisuals que hi havia al costat del lavabo. Ja sí. Al principi del programa hem dit. Uh -huh. A veure si ho trobo. <laughs> Perdona, el lavabo? El lavabo? Ai, no ho trobo. Aquí... A veure si... Bueno, he trobat... Sí. Ah, sí, això és, les banderes que deien, que mostraven cadascun. I pues, que... Amb una paraula, pues, mostren alegria, uh -huh. la força de la vida, superació... Són unes banderes fetes amb treballs, doncs, estel amb pintura per sobre, alguns tenen fotografies, de com són ells, com se senten, així molt gràfic, amb molts colors. I... Sí. I bueno, la veritat és que són, són macos i s'entenen bastant bé. Hi ha alguns en poesia, n'hi ha un que diu hay un trébol de tres hojas que es más libre que el de cuatro, porque el trébol de tres hojas es más fácil de encontrarlo. un altre que diu totes les pistes et porten, doncs jo crec que està molt bé, així molt gràfic, no sé si ho podrem veure en algun altre lloc que no sigui avui, perquè no estaria gens malament. Uh mhm. -huh. Almenys el que podem dir és que encara estareu una estona, la qual cosa doncs, aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix per Ràdio Trinitat Vella que s'acosti a la Casa de les Aigües i que doni un cop d'ull de tot el que s'està fent, no? Sí, encara hi té temps podran tocar els instruments aquests que ens han explicat abans. Perquè aquests instruments a què estan fets? Doncs mira, n'hi ha uns amb bidons i amb paelles uh -huh. que... A veure si puc tocar, a veure, per ensenyar-vos com sonen. <laughs> a veure... Doncs... A ah, veure... Ah, això és una olla. Sí, tenen bona sonoritat, semblen així, qualsevol ho pot fer a casa seva. A més, hi ha alguns bidons de plàstic, no, també? Sí, sí, aquests són de plàstic, tot, mm. tot són coses reutilitzables. Mm. I després hi ha com uns timbals, que és el que ha dit abans de paper al bal, mm -hmm. d'aquest de plàstic que tenim per embolicar els entrepans, i que fan diferents sonoritats. Mm -hmm. Molt bé. Doncs ens queden ja pocs minuts. Eh, res més, doncs, acomiadar a la Mireia Gutiérrez, que avui ha estat a la Casa de les Aigües en aquesta segona mostra artística, que pel que hem sentit us heu passat molt bé, eh? Aquí rient. Ha estat molt divertit i molt amè, ja ha passat les dues hores volant. Molt bé. Doncs nosaltres ens retrobarem demà a la mateixa hora i eh, doncs nosaltres ja acomiadem aquesta connexió i eh, doncs això, que passeu una molt bona tarda.